Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Մերձայնասրահում Մարտունու շրջվարչակազմի գյուղ բաժնի գլխավոր գյուղատնտես Սերժիկ Գևորքյանն է։ Բարեկամներ երկար տարիների փորձ ունեցող Մարտունու շրջվարչակազմի գյուղբաժնի գլխավոր գյուղատնտես Սերժի Գևորքյանը այն կարծիքին է, որ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ավելացման եւ դրանց ворակի բարելավման գործում առանցքային նշանակություն ունի ագրոկանոնների ճիշտ կիրառումը։ Շրջանի գլխավոր գյուղատնտեսի համոզմամբ անհրաժեշտ է մշակել լայն տարածում ունեցող բարձրարժեք մշակաբույսեր, իսկ բարձրարժեք են համարվում մրգերն ու բանջարաբոստանային մշակաբույսերը։ Ըստ պարոն Գևորքյանի գյուղմթերք արտադրողների նպատակը ոչ միայն արտադրողականության բարձր մակարդակ ունենալն է, այլև շահավետ իրացումը։ Այսպես օրինակ, 2015 թվականը բերքարար տարի էր նաև Մարտունու շրջանում, սակայն առ այսօր ֆերմերները չեն կարողացել վաճառել իրենց բերքը։ Շրջանի գյուղատնտեսական աշխատանքների մասին է պատմում Սերժիկ Գևորքյանը։ Պարոն Գևորքյան, այսօր ինչպես սկսեցիք ձեր աշխատանքային օրը։ Համալրված եք երիտասարդ մասնագետներով, զրուցում եք, առաջադրանքներ եք տալիս։ Խնդրում եմ պատմեք ձեր բաժնի մասին։ Ինչ աշխատանքներ եք կատարում։ Բաժինը զբաղվում է աշտանացանի գործընթացով, խաղաղագործություն, աշտավարություն, բանջարաբոստանային կուլտուրաների մշակություն, ծավալությամբ ունենք շրջանում կատարված մոտ 12957 հեկտար աշնանացան։ Մի փոքր ամփոփեք անցած տարին, ինչպիսին էր գյուղատնտեսական բնագավառում այդ տարին։ Հայմատ 14 թվականի տարվա հետ 15 թվականի տարին բարեհաջող ա եղել։ 14 թվականի չնայած անկատարածությունը շնայացանի շատ արամը 13000 հեկտար, բայց 15 թվականի բերքի տակ եղա 9900 հեկտար, բայց ավելի շատ բերք ենք ստացա, քան 14 թվականի բերքը։ Այս տարի առաջի ռեկորդային ցուցանիշն շրջանը, շրջանի միջին բերքատվությունը եկավ հասավ 25 ցենտներ։ Խորհրդային տարիներին ամենաշատ 18-18 ցենտներ եղա։ Բայց այս տարի արդեն բերքահարկը գրավալալ Մատիկական վկանությունն արդեն դա ռեալիզացիան է։ Իսկ իսկ ձեզ ինչով է պայմանավորված, որ տարին այդքան բերքարատ էր Չէ, ընդհանրապես Ղարաբաղը չորային երկիր է։ Տեղումները եթե բավարարն են ծմերվա մեր շրջանը ընդհանրապես որպես հարթավարային գառնանային տեղումները։ Մարտ ապրիլ ամիսները որոշիչ է։ Եթե երկու ամիսները ինչ որ բավարարքանակության տեղումները հացահատիկի պետք հավաքն են, ընդհանրապես տարին առադանում պետք հավաքը լավ ընկատարը։ Պաշտոնացանի հացահատիկայինների պետք հավաքը լավ ալած, բայց դե գառնանացաներից ահագին դժվար են ընդհանրապես դժվար են Եգիպտացորենի ցանկերը, դրվող ծխախոտի ցանկերը երաշտից։ Ձեր շրջանը նաև ծխախոտագործությամբ է զբաղվում։ հա։ Ինչ տարածքներում եք։ Չէ, Մարտոնի համայնքի տարածքը, Բերտաշենի համայնքի տարածքը, Ադամ միջև Բեհտաշենի տարածքին, ծով ենք ասել այդ տարածքը ծխախոտագործությունն դե է զարգացած։ Պարոն Գևորգյան, քանի տարի է որ ծխախոտագործությամբ եք զբաղվում։ Երկրորդ տարին է։ Երրորդ տարին սարի արդեն պիտի սկսեմ։ Նոր չորանոց կա արդեն մարդուներում սարքած, միանգամից մարդիկ հոմկոպերում հազնում են մոտիկ եւ արմա։ Եթե որևէ մշակաբույս, որևէ նորություն է մցվում ձեր բնակավարը եւ դուք պիտի զբաղվեք դրանով, Այսինքն ֆերմերները դուք որքանով են տեղեկացված լինում այդ մշակաբույսի գաղտնիքներին, թերություններին, այսպես օրինակ մենք խոսենք ծխախոտագործության մասին։ Երկրորդ տարին է, ինչ են արել այդ ուղությամբ, ինչպես է սկսել մշակությունը։ Մշակությունը մինչև սկսելը մարդկանց հետ աշխատանք է տան։ Ով է տանում։ Արդեն համաբասան մասնագետները իրենց հետ փոքրիկ դասընթացներ ասկացու եւ ինչպես մասիստաբակոյի աշխատողները, մասնագետները նույն ինչպես է մեր նախարարությունից մասնագետները իրենց այդ աշխատանք են տանում պայմանները մորոգման ձևը բաներ պիտի որակի որ պայմանը հումքը երբ պիտի քաղի որ որակի այդ բոլոր աշխատանքները տանում Այսօր օդորությամբ դրանց համար ստեղծված պայմանները համակարգ ստեղծելու հետ է արտիզանյան ժողովները վերագործակալ մարդիկ արդեն մսկոց եղան։ Պարոն Գևորքյան, տարիներից եկած խոսք է, որ Մարտունին Արցախի հացահատիկի շտեմարանն է։ Առ այսօր այդքան գեղեցիկ խոսքը համապատասխանում է իրականության հետ։ Դե իրականից ճիշտ է։ Մարտունին միշտ Ղարաբաղը ամենաշատ ցանկացած առատությունները ստանալնում, ամենաշատ բերքը Մարտունին ներնում եւ հացահատիկի տեսակետից, եւ առասակ հակառակի տեսակետից, եւ խաղաղորդության տեսակետից մեծ աշխատանքներ է տանում նռանայգիների հիմնավորը։ Նոր այգիներ հա, եւ որտեղ Պաղարծու համայնքում կա 38 հեկտար, Վազգենաշենի համայնքում նոր ստեղծված մոտ 40 հեկտար, Երտաշեն համայնքում կա արդեն Կաթիլային համակարգով նոր նռանային գիները հիմնվել եւ Ծարագորով կա արդեն այդքի արդեն դրա համար աշխատում են պատվերը տված է թթայգիներ ներկրելու հետո նոր թթայգիներ հիմնելու Նշեցիք որ Բերքարատ տարին մի կողմով ուրախացրեց ֆերմերներին մյուս կողմով կանգնեցրեց բոքսերի առաջ այն է որ չեն կարողանում իրացնել իրենց ստացած բերքը Ինչու Պատճառը գինի էժան լինելն է Օրինակ ինչ գիներ որ իրա նրանց հարմար չէր։ Գինը 120, 130 ծորենի համար։ Ծորենի համար, գարին 90-ից սկսել է մինչև 120 այսօր մարդիկ վաճառում են, բայց չի արդարացնում, եթե այդ գնով վաճառում են։ Արդարացնելը ձեւի հարց է գա, զորապետությունն էլ է միջամտա մարդիկ ոգան իրենց հազատիկը հազնեն։ Աջակցության հիմնադրամը հիմնադրամը, հա, որ պարտք է եղել, որ պետությունն ասած ձեր պարտքերի մարման դիմաց պետք է։ Դա մարդիկ անետ էլ չեն արել։ Ինչու՞։ Հաշվի առնել որ ավելի թանկ վաճառեն, այդ գումարներից կտան իրենց էլի մի բաներ ավելի շահույթ կմանան։ Այո։ Դա համար կանացելվալա բայց այսօր էլ մարդիկ արդեն եկել են տեսանկյունի որ արդեն պիտի տանեն դե, հազնեն իրենց պարտքերն են ահա շուկան միշտ տատանողական մի տարի ծորենը գինը արտաբերելին գալին դառնում է մինչև 160-170 դրամ։ Ժամանակայինով քանի գնում մարտապեի մայիս ամսին քաշնում արդեն էժանանամա խապսիկ այլ է գների։ Քան չեն կարող կողնորոշեն։ Առավել եւս շրջանի վուր համայնքներում է, որ դե։ կարիք ունեն գյուղտեխնիկայի, անջրդի տարածքների մասին խոսենք։ Ընդհանրապես շրջանը մոտ 1400 հեկտար ջրով է օտարացություններ ունի։ Մի մասը պետական բաժնային հողերից, որը կարկարգեցից է սնվում, դե համար որ ժամանակական ընթացքում որ ջուրը բակասում է, դա չի եկիկ։ Գիշու համայնքը մա վերագործարկվել արտեզաններ, Մարտունի համայնքը մա վերագործարկվել, Գիշու համայնքում 4 հատ վերագործարկվել է, որտեղ արտիզաներից օգտվում են։ Ես Սպիտակաշենի համայնքի գիշու համայնքից 22 հեկտար հողատարածություն է գրվել Ռորոբան համայնքի մեջ։ Մարտունու համայնքը վերագործարկվել ծխախոտագործությունը զարգացել է Ռորոբան համակարգի տակ։ Շաութաբեր բնակավարը։ Դե որքան ծախսելում ես այնքան։ Մեկը երկուսի վերցնում ես էլ այդ հարաբերություն, ասենք, մի քիչ աշխատատարա, ոչ չկա թաղահանի գործնեությունը, քրեստման գործողությունը, քաղի գործողությունը շատ աշխատատար է։ Հաթարացումը չի կարող չարթարացնել։ Օրեցօր զարգանում է կյանքը, աշխարհը, ինչու՞ չէ նաև գյուղատնտեսության բնակավարը։ Այսպես օրինակ, եթե մենք ցանոթանում ենք տարբեր երկրներում կատարվող գյուղատնտեսական աշխատանքներին, սովորական ֆերմերներին, ապա նրանք փորձում են ամենահարմար ձևերով մշակել իրենց հողատարածքները։ Ես ինքնիկատի ունեմ այստեղ մինի տրակտորներ, վրա։ Չկա։ Այսօր դրությամբ մեր շրջանը վերցնած տեխնիկա ապահովված է, բայց առանձին համայնքներ չէ։ Կան համայնքներ, որոնք տեխնիկայով ապահովված են, կան համայնքներ, որ ընդհանրապես դե տեխնիկա չունեն։ Արդյոք կա մեկը, որ ցանկություն է հայտնել ձեզ խորհրդակցել է ձեր գերի մոտոբլոկ իր տարածքը մշակելու համար։ Այդ փոքր գործիքը գրեթե բոլոր աշխատանքները կատարում է։ Կարող է աշխատել 10 մարդու չափ։ Կան բանակիչներ, որոնք իրենց ֆերմերային տնտեսությունները ստեղծած, իրենք ունեն համապատասխան տեխնիկա։ Նրանց հետ միասին խոտնձի չեն ունեն, կարող են իրենց գործողությունը սահակատարի որոշ մարդու օգնել։ Որը դրությամբ շրջանում 10 հատ MTK-ներ կա Մի քանի խոսք անասնապահության մասին։ Անասնապահությունն է շրջանը զարգացած է, հա։ գլխական ընկանակյամական արժունի, անասնապահության զարգացման հետ պետական ծրագիր կա, շրջանի գոնդրության զարգացման ծրագիրը, որոնք գրկում է կորոնգարի մշակություն, 13-14-15 թվականի ծրագիրը եղել է, 370 հեկտար բազմամյա հոտագույս էր մշակվել, պետությունից աջակցություն է տրամադրվել 1 հեկտարին 35000 դրամ օգնություն եւ 1 հեկտարին 70 տնետ դիզվարել է։ Ընդհանուր գումարը 70000 պետությունը աջակցություն է տրամադրել 1 հեկտարաշով մարտիկը կոտավուսեր մշական հասարակության զբաղվում։ 2014 թվականին եւս 370 հեկտար նույն ծառայգարավ իսկ 2015 թվականին 222 տամշակությամբ 220-ում արդեն տրամադրվել է 2 կրոնգանի սերմացում 1 հեկտարի հաշվով 1 կիլոգրամ անհատույց եւ 70 լիտր սալար կամ հեկտարի հաշվով էլ անհատույց։ Մարտի համեստակալության կերային բազան ստեղծեն եւ զարգացնեն։ Եվ վերջին հարցը կարեւորում եք պետության աջակցությունը, այո։ Ընդհանրապես եթե աշխարհում չկա այդ աջակցություններ, ինչ որ աջակցում ամեն նյուացիների, սուբսիդավորած դժվարելի աշնանացային նպատակով անտոգոս վարկեր, այդ միասին բազմամյա խոտաբույսի զարգացման հետ աջակցություններ, լիզինգով գյուղտեխնիկա, այսօր դուրսան խոզաբուծության համար դերությունը վարկերա դրամատո խոզաբուծությունը զարգացնելու է։ Բարգամներ հիշեցնեմ, որ մեր ձայնասրահում Մարտունու շրջվարչակազմի գյուղբաժնի գլխավոր գյուղատնտես Սերժիկ Գևորքյանն էր։ Եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Բարեկամներ, այժմ ձերուն կնդրությանն եմ առաջարկում ագրոմշակույթ ամսագրից ամեն գյուղ ունի իր ներքին մշակույթը, կարգն ու սարքը, պատմությունը, յուրահատուկ ավանդույթները եւ հաճախ գյուղից գյուղ այդ մշակույթը տարբերվում է վերնագրով հրապարակումը։ Հիմա քանդեք հետո կվերականգնենք։ Մտածելակերպը սխալ է։ Մենք այսօր գյուղերը միացնելով արդեն իսկ քանդում եք։ Գյուղացիներին շատ քիչ բան է պետք հասկանալու համար, որ իրենք էլ են կարևոր։ Նրանք ունեն ուշադրության, հոգացության կարիք։ Մեկ այլ խնդիրը նաև գյուղական մշակույթների տարբերությունը։ Կարևոր է, որ գյուղացին հպարտանա իր գյուղով, Ամեն գյուղ ունի իր ներքին մշակույթը, կարգնոսարքը, պատմությունը, յուրահատուկ ավանդույթները։ Եվ հաջող գյուղից գյուղ այդ մշակույթը տարբերվում է։ Օրինակ, Վայոց ձորում ես սկայական տարբերություն եմ տեսել Արենի ու Շատին գյուղերի միջև, թեև իրարից հազիվ 20-30 րոպե հեռավորություն ունեն։ Երբ կառավարությունը որոշում է կայացնում գյուղերը միացնելու, առանց այս նրբությունները հաշվի առնելու, գյուղական մշակույթը մի տեսակ անարգվում է։ Մի ուրիշ նրբություն էլ կա որ դարձյալ կարևոր է, մրցակցությունն է։ Յուրաքանչյուր գյուղ ունի իր բյուջեն, որով հոգում են գյուղի ծախսերը։ Եթե միավորեն եւ լինի մեկ գյուղապետարան, 7-8 գյուղ սпасարկելու համար, որ գյուղի դպրոցը պետք է առաջնահերթություն ունենա, որ գյուղը պետք է դպրոց ունենա, գյուղացիները, ովքեր հիմա համեմատաբար համերաշխ են ապրում, քանի որ ունեն առանձին բյուջե, կունենա մեկ բյուջե եւ այդ բյուջեի համար կռիվ կսկսվի։ Ես արդեն նման մի բան եմ նկատել։ Եթե ընդունենք, որ պետական մարմինները Այս կերպ է մտածում ապական մասնավոր ներդրողներ, ովքեր ֆինանսավորում են տարբեր միջոցառումներ, եկեղեցիներ են կառուցում։ Ինչու եկեղեցի կառուցելու փոխարեն գյուղ չեն շենացնում։ Ի վերջո, սա ավելի աստվածահաճո գործ է շենացնել սահմանամերձ գյուղերը, բերթեր ունենալ, բերթեր ունենալու համար։ Այսօր ով է հիշում, թե անի քաղաքի որ եկեղեցին ով է կառուցել։ Ֆրանսիայում կամ Շվեյցարիայում անցնելիս ավելի շատ բերթերի են քան դիպում, քան եկեղեցիների ու դրա համար էլ այդ երկրները կարողացել են դիմակայել ճշնամիներին։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք ամեն գյուղ ունի իր ներքին մշակույթը, կարգն ու սարքը, պատմությունը, յուրահատուկ ավանդույթները եւ հաջող գյուղից գյուղ այդ մշակույթը տարբերվում է վերնագրով հրապարակումը ագրոմշակույթ ամսագրից։